Հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 20 անգամ։ Ադրբեջանական զինուժը կրակ է բացել Տավուշի մարզի Չինարի եւ Բաղանիս գյուղերի ուղությամբ։ Անցած ապրիլին պատերազմական գործողություններին մասնակցած զինծառայողների շատերը մարտական հերթափոխության մեջ են։ Վանակցային գործընթացում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի տեսակետները խիստ տարբեր են։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում Եվրամիության դիրքորոշումն անփոփոխ է։ Արցախ այցելած բելգիացի մի խումբ պատգամավորներ նամակ են հղել Բելգիայում Ադրբեջանի դեսպանին։ Սիրիայում ամերիկյան հարվածները զգալի վնաս են հասցնում Ռուսաստանի հետ ԱՄՆ հարաբերություններին։ Թայլանդում մեկնարկում է շախմատի Bangkok Open միջազգային մրցաշարը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Ապրիլի 7-ին եւ լույս 8-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի երազկային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել ավելի քան 20 անգամ, հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակելով շուրջ 230 գրակոց։ Շփման գծի հյուսիսարևելյան ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև 60 մմ-անոց mm ականանետ 1 արկ։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը ձեռն պահեն ունացել պատասխան գործողություններից եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Անցած գիշեր ադրբեջանական զինուժը կրակի բացել Տավուշի մարզի Չինարի եւ Բաղանիս գյուղերի ուղությամբ։ Ինչպես հայտնել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը, կրակոցների հետևանքով հայկական կողմը վնասներ չի կրել։ Անցած ապրիլին Արցախի սահմանի հարավային ուղղության Լելեթեփա կոչվող բարձունքի համար պատերազմական գործողություններին մասնակցած զինծառայողներից շատերը դեռևս մարտական հերթապահության մեջ են։ Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Զինվորների մարտական ոգին բարձր է։ Մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա ճշնամին էլ չնայած բարձունքին ու հարևանությամբ մի քանի դիրքերին, որ գրավել է շարքային զինծառայողների դեմ մարտի դաշտ դուրս բերելով իր հատուկ ստորաբաժանումները, հստակ գիտակցում է, որ փոքրիկ բլրի վրա հաստատվել է հաղթանակ չի։ Անկախ նրանից, որ այս երկրի ղեկավարը անդադար շփորահարում է իր հաղթանակի մասին։ Անցած ապրիլին այս բարձունքի համար պատերազմական գործողություններին մասնակցած զինծառայողների շատերն արդեն զորացրվել են, իսկ ոմանք էլ առաջկա մի քանի ամիսը դեռ մարտական հերթապահություն պիտի անեն։ Գնդացրորդ Կիրակոսյանը անցած տարի ապրիլի 2-ին Լելե Թեփեի հարևան դիրքում էր։ Գիշերը ժամը 12-ներ ես պիլոտնիկի ցայն լսեցին, կապտվին կամբատին, դիրքի հավաքը կապտվեց, սավ կամբատին, կամբատն ասավ ուշադիր եղեք, դիտարկումներ ուժեղացրեք, սկսեցին դիտարկումներ ուժեղացնել, 3 անց 15 էր դիրքի ավակը հանեց քնից, հանեց բասավ դիրքը շրջանաձև պաշտպանությունը տված, ժամը 4:10 առաջի մինամյոտը խփեց դեպի 300-ի վրա, 12 դիրքը սկսեց կրակել, հետո ամբողջ դիրքով սկսին կրակել, գիտենք մենք դիվերսիա է, ասին որ վիրավորներ ունեմ։ Տեսան որ մենք շատ ենք ճնշում կողից, սկսում են մեր դիրքի վրա դեպի գալ, չենք թողում որ մտնեն մեր դիրք, կրակում ենք, Չնայած մի քանի ամսից Շարքային Կիրակոսյանը պիտի զորացրվի, այնուհանդերձ մտքում միշտ փափագում է, որ դիրքը վերադարձրած տեսնի հետո գնատուն։ Ես ցանկությունը հենց դեմի օրից է եղել, որ նորից գնամ իմ դիրքը, նորից իմ դիրքը պահեմ, որտեղ շատ-շատ եմ սիրել, կամ պատնել որ վերջի պար ասելա դուրս եկեք, ասել ենք չենք ուզում դուրս գանք, հետո հրամանը տվել, ասա հրամանում եմ դուրս եկեք, նոր դուրս ենք եկել Ապրիլից հետո զինվորի ներաշխարում հեղափոխություն է կատարվել։ Այսօր շատ երևույթների նա այլ հայացքով է նայում։ Թե մտածելակերպն է փոխվել, թե ավելի ռիսկն է շատացել, մեջս այն ժամանակ այդքան ռիսկ չունեի, բայց հիմա ավելի ռիսկը շատ է։ Մի հատ բան էլ անում տեղեքի հետ կայնած եմ, դուխ եմ տալի տեղեքին։ Օրինակ միջև ապրիլ հայրենասիրություն եւ ապրիլից հետո հայրենասիրություն բառերի բովանդակությունը փոխվել է քո համար։ Շատ շատ։ Այն որ այն ժամանակ մտածում էի, բայց չէի հասկանում ոնց են այս հողերը պահե, պահպանե, ոնց են կերվե, ինչ գնով են պահե, բայց հիմի որ այդ ամեն ինչը տեսա, հիմի հասկանում եմ ոնց են պահե այս ամեն ինչը։ Ավակ ընկերոջ դիրքերից մարտական մկրտություն ստացած զինվորը երիտասարդներին, ովքեր պատրաստվում են գալ ծառայության, խորհուրդ է տալիս կարևորը խելացելնի, լսի հրամանատարներին, հաստատ ինչ որ ասում են իրենց համար են ասում։ Բելալալայան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Գերտերություններին շահեկան չէ լարվածությունում էր տարածաշրջանում, դրա համար էլ այս պահին մեծ պատերազմներ չկան։ Ոմանք ասում էին, որ աշխարհը մեր դեմ է, մեզ ճնշում են, բայց եթե աշխարհը մեր դեմ լիներ, ապա մենք վաղուց չէինք կարող Արցախը պահել, ասել է Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավար Արապապյանը։ Ըստ նրա, եթե Ալիևը շարունակում է պնդել, որ իր հավակնությունները ոչ միայն այսպես կոչված գրավյալ կամ ազատագրված տարածքներն են, այլև բուն Արցախը եւ դեռ մի բան էլ ավելի Երևանը, Հայաստանը, հետեւաբար բանակցային գործընթացում առաջընթաց չի կարող լինել։ Ժամանակին եթե հայկական կողմը որպես բանակցային հիմք ընդնում էր այն սկզբունքը, որ ինչ որ բան զիջում է եւ Ադրբեջանը դրա դիմաց ճանաչում է Արցախի ինքնորոշման իրավունքը, ապա հիմա Ալիևը հայտարարում է իր անհամաձայնության մասին, ասելով, որ դա ներադրբեջանական գործընթաց է։ Ադրբեջանը անգամ այն բանից հետո, երբ որ որոշ քաղաքական ուժեր Հայաստանում արտահայտվում էին տարածքներ զիջելու օկտին, անգամ ինքը չհամբերեց մինչև գոնե ընտրությունները վերջանան, անմիջապես ասեց, որ ոչ մի զիջում էլ չի լինի, այսինքն անգամ տակտիկական առումով նրանք պատրաստ չեն։ Բանակցային առումով որևէ առաջընթաց չկա, Ադրբեջանը առայժմ չի համաձայնում եւ կարծում եմ ինքը չի էլ համաձայնվի, որովհետեւ սողացող պատերազմի երկարաձգումը Ադրբեջանի ստրատեգիական շահերին համահունչ է։ Արապապյանի կարծիքով երկու կողմերն էլ հասկացել են, որ բանակցային գործընթացը չի բերելու բանակցված փոխադարձաբար ընդունելի լուծման, քանի որ տեսակետները խիստ տարբեր են։ Պետք է շեշտեմ, որ ավելի շատ ադրբեջանական կողմի մեղքն է, հայկական կողմը մեղք չունի, ասել է Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավարը։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Ապրիլյան պատերազմում մարտական հերթապահություն իրականացրած Հայաստանի Հանրապետության մոտ 450 ուսանող Ոսման Վարզի զեղչ է ստացել։ Սա Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի Ոսման Վարզի փոխհատուցման հերթական ծրագիրն է, որն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության հետ համատեղ կառավարության եւ կրթության ու գիտության նախարարության աջակցությամբ։ Ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հանձնարարականով։ Ուսանողների հետ հանդիպմանը Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանն իր շնորհակալությունն է հայտնել մարտական հերթապահություն իրականացրած բոլոր ուսանողներին, նրանց, ովքեր ստացել են հավաստագրեր։ Ըստ նախարարի ապրիլը դարձել է հայության միասնության խորհրդանիշը։ Վիգեն Սարգսյանը հանդիպման ընթացքում նշել է, որ առաջիկա շաբաթներին մտադիր է հանդիպումների շարք անցկացնել Բուհերում, որ เป զի ավելի մանրամասն անդրադառնա ազգ-բանակ գաղափարախոսությանը եւ ներկայացնի, թե ինչ քայլեր են նախատեսվում առաջիկայում այդ գաղափարախոսությունը կյանքի կոչելու համար։ Անցած տարվա ապրիլյան պատերազմական գործողություններից դուրժած սահմանամերձ բնակավայրերում վերանորոգման վերակառուցման աշխատանքների մի մասն արդեն ավարտվել է։ Այս մասին ասել է քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը, բարձաբանելով, որ Մարտակերտում եւ Մատաղիսում այդ աշխատանքներն արդեն ավարտվել են։ Այսօր մենք աշխատանքներին կիրականացնում Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղում, որտեղ ընթանում են համայնքային կենտրոնի եւ հանդիսությունների տան վերակառուցման աշխատանքները։ Այս տարի երկու օբյեկտներն ավարտելու ենք, ասել է Կարեն Շահրամանյանը եւ հավելել, քանի որ Թալիշցիները մեծամասամբ տեղակայված են Ալաշան համայնքում, այնտեղ ստեղծվել են ժամանակավոր բոլոր անհրաժեշտ պայմանները։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում Եվրամիության դիրքորոշումն ամփոփող է։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Մալենա Մարդը։ Նա ընդգծել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունում գոյություն ունեցող ստատուս քվոն անընդունելի է։ Մենք աջակցում ենք Մինսկի խմբին եւ նրա ջանքերին ուղղված Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը։ Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Հերբերտ Սալբերը եւս զբաղվում է տվյալ հակամարտության հարցով նշել է նա։ ԱՊՀ-ին արժեր հուշարձան զոնել Եթե այն կարողանա լուծել Մերձնեստրի, Լեռնային Ղարաբաղի կամ Դոնբասի խնդիրը, այս մասին ասել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն՝ Միր միջպետական հեռուստարադիո ընկերությանը տված հարցազրույցում։ Խոսելով ԱՊՀ ապագայի մասին Լուկաշենկոն նշել է, որ առաջարկվող բարեփոխումները թվում են աննշան արկա խնդիրների ֆոնին։ Օրինակ, կարելի է արդյոք համեմատել ԱՊՀ ապարատն ավելի արդյունավետ դարձնելու փորձերը պետությունների միջև գոյություն ունեցող հակամարտությունների հետ։ Բելարուսի նախագահի կարծիքով այդ հակամարտությունները լուծելիս անհրաժեշտ է առաջնորդվել մարդկանց շահերով։ Արցախ այցելած բելգիացի մի խումբ պատգամավորներ Բելգիացի պատգամավորներն Ադրբեջանի սև ցուցակի վերաբերյալ խորագիրը կրող բացնամակ են հղել Բելգիայում Ադրբեջանի դեսպանին։ Նամակում պատգամավորները մասնավորապես իրենց մտահոգությունն են հայտնում առայն, որ Արցախ այցելելու համար հայտնվել են Ադրբեջանի սև ցուցակում։ Ինչու մեկայանում էր մեղքը, որպես Բելգիայի, Բրյուսելի, Ֆլանդրիայի եւ Վալոնիայի պատգամավորներ, որ Լեռնային Ղարաբաղում, Մայրաքաղաք Ստեփանակերտում ձերքեն կսեղմել մայրերի եւ հայրերի հետ։ Այս ինքնահռչակ հանրապետությունը 26 տարի առաջ անկախություն է հայտարարել ձեր երկրից Ադրբեջանից, նշում են պատգամավորները։ Նամակի հեղինակները հայտնում են, որ բազմաթիվ անգամ այցելելով Արցախ իրենք մտադրություն չունեին հակամարտության լուծումներ առաջարկելու։ Լուծումների վրա աշխատում է ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը, որպես համապատասխան մանդատով ոշտված կառույց։ Տեսականորեն հնարավոր է, որ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբաևն իր Բաքուայցի ժամանակ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ պայմանավորվել է սպասվող ՀԱՊԿ նիստի ժամանակ տապալել գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում հայ ներկայացուցչի նշանակումը։ Նման կարծիք է հայտնել քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանը, նշելով, որ այնուամենայնիվ հաշվի առնելով հայ-ռուսական մոտեցումները, այս անգամ վերջապես ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար կընտրվի Հայաստանի ներկայացուցիչը։ Եթե այդպես չլինի, ապա չի ընտրվի եւ ոչ ոք, որովհետեւ այս անգամ անպայմանորեն պետք է ընտրվի Հայաստանի ներկայացուցիչը, ասել են նա։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Միացյալ Նահանգների կողմից Սիրիայի օբյեկտների ուղղությամբ հարձակումն ինքնիշխան պետության դեմ հարձակում է համարում։ Այս մասին ասել է Կրեմլի պաշտոնական ներկայացուցիչ Դմիտրի Պեսկովը։ Նրա խոսքով Պուտինի կարծիքով Սիրիայի ուղղությամբ ամերիկյան հարվածներն Իրաքում գործողությունների ընթացքում խաղաղ բնակչության շրջանում բազմաթիվ զոհերից ուշադրությունը շեղելու նպատակ է հետապնդում։ Վլադիմիր Պուտինը կարծում է, որ Սիրիայում ամերիկյան հարվածները զգալի վնաս են հասցնում Ռուսաստանի հետ ԱՄՆ հարաբերություններին, ինչպես նաև խոչընդոտում ահաբեկչությանն արդյունավետ հակազդելուն։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը անդրադառնալով Միացյալ Նահանգների կողմից սիրիական ավիաբազաներից մեկի վրա իրականացված հարձակմանը նշել է, որ դա դրական, սակայն ոչ բավարար քայլ էր։ Նա կոչ է արել միջազգային հանրությանը դիմել ակտիվ քայլերի Սիրիայում տեղի ունեցող հանցագործություններին դիմակայելու համար։ Միջազգային հանրությունը հնարավորություն ունի կանխել Ասադի ռեժիմի հանցանքները, նշել է Էրդողանը, ընդգծելով, որ Անկարան արդեն երկար տարիներ լուրջ քայլեր է ձեռնարկում այդ ուղղությամբ։ Կազմակերպված հանցավորության եւ կոռուպցիայի հետազոտական կենտրոնը նոր բացահայտում է արել Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաշողովում Ադրբեջանի կոռուպցիոն սկանդալի վերաբերյալ։ Վեհաշողովի իտալացի պատգամավոր Լուկա Վոլոնտեի դեմ Միլանի դատախազության կողմից իրականացվող հետաքննությունը ողրզել էր, որ Վոլոնտեին բրիտանական եւ օֆշորային կազմակերպությունների միջոցով փոխանցվել էր 2.39 միլիոն եվրո գումար գումարային փոխանցումները միտված են եղել վոլոնտեի ջանքերով լրացնելու եվրոպական կառույցի կողմից հնչեցվող քննադատությունները Ադրբեջանում մարդու իրավունքների խախտումների առնչությամբ։ Մարզասերների համար Պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտիկ Արթուր Աբ รา համի առաջիկա մենամարտը նախանշված է ապրիլի 22-ին Գերմանիայի Էրֆուրտ քաղաքում։ 37-ամյա հայ բռնցքամարտիկի մրցակիցը կլինի 29-ամյա Լե Ռոբին Կրասնիկին։ Այսօր Թայլանդում մեկնարկում է Bangkok Open միջազգային մրցաշարը, որին մասնակցելու են 39 երկրի 222 շախմատիստ, այդ թվում 19 գրոսմայստեր, 1 կանանց գրոսմայստեր, 11 միջազգային վարպետ, 5 կանանց միջազգային վարպետ, 21 ֆիդեի վարպետ, 3 կանանց ֆիդեի վարպետ, 10 վարպետության տեխնացու եւ 2 կանանց վարպետության տեխնացու։ Մրցաշարի առաջին դասակարգվածն է Չինացի հանրահայտ գրոսմայստեր Վան Հաուն։ Բանգկոկ Օփենում Հայաստանը կներկայացնի գրոսմայստեր Կարեն Գրիգորյանը, մրցաշարում նա դասակարգված է 9-րդ համարի տակ։ Եվ վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, անձրև, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարի մտի անկամի, հնարավոր է քամու ուժգնացում մինչև 20-ից 25 մետր, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 3-ից 7, ցերեկը 11-ից 16 աստիճան, տաքություն։ Լրատվական ծրագրի առաջին թողարկումը սպառված է։